Radio Pendimi është radio e cila u aqëtëson zemrën, Radio Pendimi, radio islame në gjuhën Shqipe, 24 orë online për ju. Ila jaumi din Falënderimet i takojnë Allahut xhela xhelalu, paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi profetin Muhammed alaihi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar musliman, edhe një herë shfrytëzoj rastin që t'ju falënderoj Që jeni përgjigjur pozitivisht ftesës sonë, duke filluar që nga musafirët special, pra hoxhallarët të cilët i kemi ftuar sonte, hoxha i nderuar Sadullah Bajrami dhe hoxha i nderuar imam në xhaminë Ikre në Vjenë, Shaban Murati. Duke vazhduar, më falni, El Buhari, më falni, dhe duke vazhduar më pas me musafirët e tjerë të cilët kanë ardhur nga shtete të ndryshme të Evropës, pra jashtë Austrisë, siç janë nga Zvicra, nga nga Franca, si dhe nga shtete të tjera. Po ashtu falenderojmë edhe të gjithë vëllezërit tanë pra që kanë ardhur nga qytetet e Austrisë, siç është Vjena, Salzburgu, Velsi dhe qytete tjera, po ashtu falënderojmë edhe të gjithë vëllezërit tanë banorët e qytetit të Linzit të cilët janë prezent sot dhe na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Jemi mbledhur sot në ceremoninë e hapjes së një xhamie të re, bëhet fjalë për xhaminë Bujaria, Allahu xhela xhelalu thotë në Kuranin e Tij famëlart, Innal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Me të vërtetë, xhamitë janë për të adhuruar Allahun xhela xhelalu dhe mos adhuroni përveç tij askënd tjetër. Dhe detyra që e kemi marrë përsipër Misioni që e kemi marrë përsipër me hapjen e kësaj xhamie, e cila i shtohet edhe të tjera të tjerave xhamie që ndodhen në qytetin e Linzit, në qytetet e tjera të Austrisë si dhe në shtetet e tjera të Austrisë. Neve jemi krenarë, pasi kemi shtuar një faltore ku adhurohet Allahu xhelle xhelalu, kemi shtuar një xhami të re në dispozicion të muslimanëve që të vijnë të kryejnë obligimet e tyre fetare dhe e gjitha kjo me mirësinë e Allahut xhele xhelaluhu që na e ka mundësuar dhe jo me meritën tonë. Gjithashtu në pjesë e programit të kësaj tribune, është edhe pyetjet që do t'i drejtohen hoxhallarëve, pasi ne duam t'i shfrytëzojmë ata në maksimum, të interesohemi për fenë tonë, për gjëra të paqarta të cilat i kemi, me qëllim që të jemi pra sa më të kujdesshëm në fenë islame, në fenë e Allahut xhele xhelaluhu. Jo pa qëllim e përmenda në fillim pra, se do të ketë pyetje, përgjigje, pasi këto do të jenë në fund, mirëpo vëllezërit të cilët janë ngarkuar me këtë detyrë, do të fillojnë tani dhe të ndër, të shpërndajnë fletat ku ju do të shkruani pyetjet pra, nëse keni dhe orientimi im është që çdokush i cili e merr fletën E shkruan pyetjen e tij nëse nuk ka ende, e pason atë tek të tjerët pra fletat bosh apo dhe ia dorëzon vëllait të ngarkuar me këtë detyrë me qëllim që të shkojë pra sa më normalisht. Mënyra më e mirë për ta hapur këtë ceremoni, Islami, që muslimanët duhet të jenë të organizuar, duhet të kenë udhëheqje dhe prijësa, edhe kjo xhami, pra xhamia Bujaria, ka udhëheqjen e saj, ka një drejtues, një kryetar, dhe unë do doja rastin, do doja t'ia jepja rastin vëllait tonë të nderuar, Hevzi Hasanit, pra kryetar i xhamisë Bujaria, që të na përshëndesë me fjalën e tij. Të nderuar ju të pranishëm këtu Allah ju shpërbleftë për hapin që e kini bërë për të ardhur këtu dhe për t'u gëzuar me ne së bashku për hapjen e kësaj shtëpie të Allahut në këtë në këtë fytyrën e kësaj dunjaje, e kësaj toke. Vëllezër të nderuar, pra më lejoni që t'ju drejtohem me disa fjalë, unë si kryetar i kësaj xhamie, kësaj shoqate, Xhamia Bujaria. Unë nuk po foli vetëm në emnin tim, po po foli edhe në emnin e gjithë kryesisë, gjithë xhematit e kësaj xhamie. Me të vërtetë nuk është edhe aq lehtë për të hapur një shtëpi të Allahut. Natyrisht që ka sakrifica, ka sfida, mirëpo mbështetja në Allahun xhele shanuhu, sinqer, sinqeriteti jonë, dëshira jonë për të patur një shtëpi të Allahut, një xhami, ka qenë shumë e lartë dhe ndihma e Allahut natyrisht që vijon. Dhe ndihma e Allahut vjen papritas. Ashtu që ne nuk e mendojmë, po ndihma e Allahut vjen dhe sot ne jemi gjithë këtu dhe e falënderojmë Allahun dhe i bëjmë Allahut ibadet dhe jemi gjithë këtu në mënyrën vëllezërore. Vëllezër të nderuar, Unë në emrin tim pra personal dhe në emrin e gjithë kryesisë dëshiroj t'i falënderoj gjithë ata që kanë kontribuar që ky objekt të realizohet ashtu siç po e shihni ju. Falënderoj, nuk kam dëshirë që t'i ceki gjithë me emra ata që kanë punuar këtu sepse natyrisht që dikush thotë që nuk ka nevojë me ma cek emrin, Unë dëshiroj që emri jem të të është vetëm te Allahu xhela shanuhu edhe është plotësisht e drejtë. Me të vërtetë ka shumë shumë njerëz që na na kanë ndihmuar, bile ne ndoshta nuk e kemi menduar se do të na ndihmojnë, mirëpo ata kanë treguar se dëshirojnë diçka të punojnë për hir të Allahut edhe këtu duke ndihmuar këtë xhami e kanë treguar veten se dëshirojnë vërtet të punojnë për hir të Allahut prandaj unë nuk do të ndalem duke i cek emrat por në emrin tim edhe një herë edhe në emrin e gjithë kryesisë i falënderoj shumë shumë shumë dhe lus Allahun për ju që të jeni prej banorëve të xhenetit të gjithë ata që kanë kontribuar që kanë punuar po po ashtu që kanë kontribuar në mënyrën financiare Mënyra financiare natyrisht që për ta mirëmbajtur një një xhami kërkohet vazhdimisht. Prandaj ne bëjmë thirrje tek ju, pra di që të na ndihmoni vazhdimisht. Sidomos ju që jeni këtu në Linz, që të anëtarësohuni këtu në këtë xhami dhe inshallah Allahu do të na jep bereqet dhe do të kemi sukses. Arsyeja dhe synimet e kësaj xhamie janë të qarta. Ne i kemi menduar dhe inshallah Allahu xhela shanuhu do të na realizon këto synime ne që i pretendojmë. Si çdo xhami, edhe kjo xhami synon që këtu në këtë lokal, në këtë objekt të falen pesë kohët e namazit. Prandaj në në çdo kohë të namazit inshallah xhamia do të jetë e hapur dhe do të falet pesë koha e namazit këtu inshallah me emrin e Allahut. Po ashtu në këtë xhami inshallah do të ketë edhe program ku do të mësohet Kurani famëlartë, ku do të mësohen hadithet e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, ku në përgjithësi do të mësohet rreth Islamit. Pika tjetër, në këtë xhami synohet që të ketë ligjërata javore nga hoxhallarë të ndryshëm, nga gjithë vendet e botës. Shembull si i kemi sot hoxhallarët, Hoxhën Sadullahin, Hoxhën Shabanin e kështu me radhë, domethënë ne do të mundohemi që të kemi pothuajse çdo javë të kemi hoxhallarë nga gjithë vendet e botës inshallah nëse Allahu na mundëson. Në këtë lokal po ashtu synojmë dhe mendojmë që ta kemi në dispozicion edhe për motrat muslimane. Ju siç po e shihni edhe vetë, lokali nuk është shumë i madh që pra nuk kemi pas mundësi, mundësi që ta kemi një dhomë ekstra, domethënë për motrat muslimane. Sepse për me marrë një lokal me shumë kvadratë, natyrisht po kushton edhe shumë dhe ne nuk mund ta mbulojmë. Mirëpo momentalisht e kemi këto. Inshallah Allahu na na mundëson që të rritet xhemati edhe më shumë, kështu që të ta marrim edhe një lokal edhe më të madh, ku do të ketë inshallah edhe një dhomë ekstra për motrat muslimane. Por natyrisht që do të ketë ditë speciale për motrat muslimane ku do të organizohen motrat muslimane dhe do ta shfrytëzojnë gjithë xhamin për veti inshallah. Pra, shoqata apo xhamia emërohet me emrin Bujaria. Pra siç tregon edhe emri, ne dëshirojmë të jemi bujarë, të jemi bujarë ndaj atyre që kanë nevojë. Sidomos nëpër vendlindjet tona, në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, ka shumë muslimanë që janë nevojtarë për ndihmë. Prandaj ne, inshallah, synojmë me ndihmën e Allahut që t'ju ndihmojmë. Edhe kjo është domethënë një një synim i joni që t'i ndihmojmë ata që kanë nevojë. Xhamia organizon aktivitete sportive çdo javë, pra çdo vikend organizohen ndeshje të futbollit, momentalisht në sallë, Pastaj kur të rregullohet koha inshallah do të ketë edhe jashtë do të ketë ndeshjet e futbollit, por natyrisht se do të ketë edhe aktivitete sportive të tjera, varësisht domethënë sipas kërkesave. Xhamia po ashtu posedon dyqanin apo lokalin e vet ku Vëllezëria kanë mundësi të vijnë të pinë diçka, të pinë naj kafe, naj çaj apo çfarë të dëshirojnë, të hanë diçka në mënyrën vëllazërore dhe të krijohet një atmosferë ashtu si duhet. Inshallah edhe këtë do ta kemi në dispozicion. Po ashtu, në këtë xhami do të ketë edhe libra, CD, DVD e kështu me radhë në shitje inshallah. Pra, kush dëshiron, kush ka dëshirë inshallah, keni mundësi të të interesoheni pas tribunës. Xhamia po ashtu posedon edhe web faqen në internet, web faqen zyrtare, edhe aty mund të gjeni shumë informata, mund të gjeni video, fotografi, shembull fotografitë që i kemi bonë sonte inshallah do të keni mundësinë që të shikoni në internet në web faqen tonë www.bujaria.at. Unë nuk po dëshiroj që ma shumë t'ju ndali, sepse edhe pe shoh që është nxehtë, Prandaj do t'i jap fjalën inshallah moderatorit. Sidoqoftë Allahu ju shpërbleftë juve dhe inshallah do të vazhdoni që të na vizitoni edhe në të ardhmen edhe ma shpesh. Allahu ju nderoftë. Faleminderit. Hevzi, Allahu të shpërbleftë me të mira. Vllai jon u mundua t'i bëjë një përmbledhje objektivave dhe synimeve të kësaj shoqate, pra të kësaj xhamie dhe i kishte përmbledhur shumë bukur. E lusim Allahun xhele xhelalu që këto projekte, pra të na i lehtësoj për t'i realizuar. Dhe tjetra të cilën unë do doja ta shtoja jo se vllai jonë e la mangut, por për shkak të rëndësisë që ajo ka. Pra sikurse e ceku edhe vllai jonë i nderuar, që objekti që është marrë, pra përballohet nga ana financiare me kontribute vullnetare, pra nga vetë neve muslimantë shqiptarët e këtij qyteti, dhe kjo gjë duhet t'na djegi dhe të na dhëmbi sadopak të gjithëve, Dhe në emër të Allahut xhel xhelalu neve gjithë duhet jemi të kujdesshëm që ta mbajmë dhe të për, ta përballojmë shpenzimet e kësaj xhamie. Sikurse përmenda dhe pak më parë pra në hapje se dy të ftuarit tonë sot special janë dy hoxhallarët, unë pa zgjatur më tepër do t'ia jap fjalën Hoxhës së nderuar Sadullah Bajrami që të na mbajë një ligjëratë, na bëjë një përkujtim për fenë e Allahut xhelle xhelalu, na japi disa këshilla dhe ndoshta për këshilla të jemi më nevojtar se çdo gjë tjetër.